ние ги насчуваме нашите мисли кон онаа сабота, кога Господ направил под наводници уште еден тежок греф во очите на тогашната адвентистичка црква. еврејската синагога. на која што адвентистите можат вода да ја носат кога е во прашање <laughs> празнување на саботата. Така. Реков дека е тоа настан сличен со Витезда, реприза на Витезда практично. И настанот од Витезда, кој што ги зафати и, и не само таа петта, и шестата и седмата глава, бидеќи дури во седмата глава имаме а, реперкусии од тој настан, дискусии помеѓу самите евреи, па Исус мора да ги подсетува на обрезанието, споредбата помеѓу обрезанието и саботата, за да покаже колку е колку е <clears throat> официјалното легално правило на тогашната Божија црква, значи било Божија црква, дека е греф да се лекуваат хронични пациенти во саботен ден. Било погрешно правило. Но тоа било правило на целата Божија црква во тоа време. Тоа искако да речете, да земете било што, да речеме, може би, ако не денеска, бидеќи денеска е работата каша попара, но Да речеме се вратиме пред едно 50 или 100 години, тогаш сите тогашни адвентисти на седмиот ден имале горе-долу исти стандарди. Скоро за се, па особено за празнувањето на саботата. Се замисле, дојаѓа Исус и прекршува некој таков стандард, што сите адвентисти го сметаат за стандард. Значи, тука не постои ни разлика на мислење дали е тоа така или не е така, дали е погрешно тој да се толкува така или не е, да, дали е тој исправен тој стандард или не е. Христос прекашил стандард кој што целиот јудеизам го прифакал како стандард. Кој што е дел од тие 39 забрани што ги содржи Мишната и со тоа Талмудот за празнување на саботата, а тоа е забрана на лекување на хронични пациенти хронична болест во саботен ден. И парализирањето ви тезда, и слепородениот, според легалното правило, може да чекаат и друг ден за да бидат исцелени. Не биле акутни нивните болести. Зошто Христос, како за инеет, ако површно го читаме текстот, би добиле таков впечаток. Иако не се работи за инет, току се работи за еден многу подлавок принцип. Зашто за, како за инет, би рекол повторно, покажува нетактичност. инет лекува хронични пациенти во саботен ден. Бидеќи многу е побитен духовниот принцип – Духовиот принцип е дека здравието на човекот, самиот човек, е повреден од сите закони и сите правила. Самиот човек е повреден. Како што е повреден од облеката што ја носи. Како што било повредно од, од светите господови правила, според кои безквасните лебови во од светињата, од светилиштето, од храмот, смееле да ги јадат, и тоа секој саботен ден се случувало, бидеќи секој саботен ден се менувале лебовите на масата, трпезата, каде што биле изложени во првиот дел од светилиштето. Смееле да ги јадат само свештениците. кога Давид и неговите другари, кои што не биле свештеници, биле гладни и првосвештеникот авиатар им помогнал, Исус тоа го наведува како пример, и тоа значи од Стариот Завет зема пример, преседан, што постал пред тоа, за да покаже дека човекот е повреден. Здравијата на човекот, неговата потреба е повредна. Ако е Ако било според самите евреи, според самиот јудаизам, ако било битно да се исцели акутна болест во саботен ден, нешто итно, што и сите адвентисти ќе се сложи дека е така, ако е, ако е битно акутна болест да лечиме во саботен ден, нешто итно, според Христа е исто така битно и хронична. Зошто? Зато што здравието на човекот е поважно и како такво не трпи одлагање. Благословот што човекот ќе го добие е поважен отколку самото правило. Кога и ние вака би гледале на саботата, и не само на саботата, на било кој празник, кога, кога ние би гледале вака со Христови очи, че значи, правам нешто заради Божиот благослов а не затоа што е тоа правило. Тоа што саботата ќе ни биде благослов. Ако ние внимаваме саботата, на саботата заради благословот, тогаш ќе внимаваме како се однесуваме во сабот, како се однесуваме во црква, како се однесуваме дома, за да бидеме на благослов на тие околу нас и са, за да самите се ние го примиме саботниот благослов. Ако пак на да саботата гледаме со еврејски очи, така да речем. Значи, систем на правила кои што треба да ги запазиме, тогаш ние може да ги запазиме тие правила, а во истиот саботен дете се испокараме со сите браки и сестри во црква да направиме циркус и наместо благослов да бидеме проклество. Ама ќе речеме ја држиме саботата. Ја држиме, но ја држиме еврејската сабота. Не ја држиме Христовата. или благодатната сабота. Користејќи го овој случај, би сакал исто така да малку повеќе го нагласам последниот дел од деветата глава, иако таа веќе беше завршена, уште мејатата сабота. Интересно е што и покрај сето тоа што се случувало, ови човек сепак бил исклучен од синагогата. четвртиот стих вели, одговорија и му сиот сиоци во гревови роден, па зар ти нас ке не учиш? И го избркаа надвор. Ово го избркаа надвор, според изворниот текст, значи го исклучија од синагогата. Слепородениот кој што Исус го исцелил, станал нелегален. Бил исклучен од синагогата, значи бил исклучен од Божијата црква. Бејќи друга црква немало Божија во тоа време. Зошто станал нелегален? Што читавме предходно во истата глава. Бидејќи 22 стих. Зашто јудејците се беа согласиле, значи тоа било некоја соборна одлука, синедрионска одлука, може би, да биде исклучен од синагогата, значи да биде исклучен од Божијата црква, секој што ќе го признае за Христос, секој што Исуса ќе го признае за Месија. 22-иот. Само ја подсетувам, тоа веќе беше читано и изборувано, но подсетувам само некои моменти. Да се признае во Божјата црква пред 2000 години, да се признае Исус за Месија, значело да се стане нелегален. Со речникот на адвентистите од крајот на 20 иот и почетокот на 21 иот век да се биде исклучен од неја. Неколку и подоцна, да се признае Христос во паганскиот свет на тогашната Римска империја, значило директно смрт. И таа состојба на маченичко прогонство на црквата трајала се до времето на царот Константин, четвртиот век. Иако не че значи дека сите христијани биле а, мачени, го убивани, не значи. Меѓутоа, имало голем број маченици. И мнозина со крв ја плакеле својата вера во Христа, ја запечатувале својата вера во Христа. И тоа не било само во тој прв период од црковната историја, току маченици имало од секојаш и ден денес. Има мъченици за Христовата вера. Исус сега го, го налага слепородениот што го беа исклучиле од Божјата црква, кој што станал нелегален, иако исцелен. Што би сакале? Да биете легални, а слепи? Или нелегални, ама да гледате со здрави очи. А, кој, што е подобро? Да имате една празна форма, лушпа од банана, без плодот во неја. Или да ги имате плодот, макар без лушпа, ама исечкан, исечкан може би на, <laughs> на парчење на, на чинија, кој што можете да го јадете, да уживате во неговиот вкус и така натаму. Што е побитно, со други зборови? Божиот благослов или човечките правила во Божијата црква? Божиот благослов. Суштината е побитна. Плодот е побитен од лушпата. Исус го наоѓа, значи, исцелениот кој што бил и доволно храбар да го признае. И тоа го признал Христа со многу впечатливи зборови. Ние знаеме, знаете ли што беше тоа заради кое што возгордеаните теолози решија да го избркаат? И дори да го обвинат сиоци во грео и ти нас ке не учиш. Што е тоа што он ги поучил нив? И што нив тоа страшно ги погодило? Вели, ние знаеме дека Господ не слуша грешници. Не вослишува грешници. И тој аргумент беше и предходно истекнат во меѓусебните расправи на евреите. Оние што го бране Христа велеа, како може грешник да прави вакви дела? Не било спорно дека според еврејската терминологија, зашто зборувавме во петата глава, во случајот Витезда, дека Исус ја нарушил саботата, ниту пак неговите пријатели се обидуваат да го бранат на тој начин што велат дека не ја нарушил, туку велат, иеко ја нарушил, тој не е грешник, бидеќи тоа не е греф, тоа што го направил во саботен ден, тоа не е греф. И што е потврда за тоа, дека е така, тоа што направил дела, сам, природата на самото дело е нешто што само Бог може да го направи. Секавате, на почетокот на деветата глава, едно од прашањата што ги поставив, зошто постојат неизлечиви болести? Зато што Господ сака да постојат проблеми кои што само Он може да ги реши. Само Божјата сила може да ги реши. Во грешниот свет Господ сака да постојат неизлечиви болести, кои што само Он може да ги излечи. Значи, неизлечиви се за луѓето. Нерешливи проблеми, кои што само Он може да ги реши. Ова било голема вистина. Знаеме дека Бог не слуша грешници. Па не ли тоа вистина? Што читаме во Стариот Завет? Да бев нашол беззаконие во срцето свое, немаше да ме вослиши Господ 68 псалм. Тоа е вистина. Господ не слуша грешници. Тоа е правило што и сите тогашни верници, сите евреи многу добро го знаеле. И сега, значи еден обичен лај кој што бил роден слеп и до вчера слеп, нив ги погодило, теолозиве ги погодило, што овој човек, им кажува една едноставна вистина, која што едноставно ги треска нив од земја и целата нивна теологија ги треска од земја. Нешто што е вистина, нив ги погодува тоа што тие самите се свесни дека е тоа вистина. Не само затоа што го пишува во псалмот, тоа е нешто што самите го, го зборували и го проповедале цел живот. Бог не слуша грешници. Е како Бог го послушал Исуса и го исцелил слепородениот или предходно парализираниот во Витезда, заклучок Исус не е грешник. Оно што тој го кажува и оно што тој го прави е според Божијата волја. И сега Исус, наоѓајќи го го прашува и што му вели? Една работа му вели веруваш ли ти во Синот Божи? Повторно, како и во говорот во Синедрионот после Витезда, Исус го става на гласокот на неговото божество. Зошто? Бидеќи само од таа позиција он има право да го прави тоа што го направи. Да повторам уште еднаш. Исус не бил некој еврейски протестант, кој што од позиција на обичен еврейски лаик, поточно столар, ќе ги предизвикува официјалните легални правила на целиот јудеизам, значи на целата Божија црква. И ке рече, е, не е вака, како што мисли црквата, како што ја мислам, вака е. Вака треба да се толкува законот. Исус немал право да постапи од позиција на обичен еврејски лаик. Да го доведува во прашање авторитетот на официјалните правила кои што и официјалните толкување на јудеизмот, кои што биле поставени од закониците, од книжевниците и потврдени од Синедрион. Но од позиција на Божи син, од позиција на оне што самиот бил законодавец, оне што на сина и му го дава законот на Израел, дали Исус имал право да го прави тоа? Својот авторитет, и своето толкување да го става над авторитетот, дури и над соборниот авторитет на Божијата црква, на Синедријанот. Да. И само тој го има тоа право, а папата го нема тоа право. Папата сакал да се постави над соборниот авторитет на црквата и над вселенските собори, но папата го нема тоа право, бидејќи не е Бог. А представувајќи се себе си како Бог, папата хули на Бога А зашто Исус, правеки го истото, не хули на Бога, макар бил обвинет од евреите за истото, затоа што Исус навистина бил Бог. Тоа е целата разлика. Папата и Исус тврдат исти работи, само што во Христовиот случај тоа е вистина. Во Христовиот случај тоа е вистина. Во папскиот случај е тоа лага измама, ерес, хула, се тоа зашто Исус бил обвинет. И навистина бил обвинет. <laughs> за добро дело не фалеме камење на тебе, му велат. Току ти, бидеќи човек, се правиш Бог. Но Исус не се направил Бог. Исус бил Бог по природа, кој што станал, се направил човек, значи се понижил. Папата е човек, кој што по природа е човек, кој што себе си се прави Бог. Исус е Бог по природа, што ме Божи син, кој што се направил човек, значи се понижил. Спротивен, спротивна насока. И сега, веројатно, човеков се соочил прв пат со вакво <laughs> теолошко прашање. Веруваш ли ти во Синот Божи? Нормална реакција, тој да го рече, а кој е Господи, па да повер, кој е тој? Се, а зашо ми зборува? Кој е тој, па да поверувам во него? Синот Божи, кој е тој. Исус, вели, си го видел, токму оној е кој зборува со тебе. Со кои очи го видел? Со новите очи. А тој рече, верувам Господи, и му се поклони. Значи, овде гледаме дека исцелениот слепороден го признава Исуса сега за Син Божи. Не само за обичен праведник кого Бог го вослишува, како таков тој го бранел предходно во расправата со фарисеите, со рабините, туку сега го признава, сега има нов момент, го признава како Син Божи само затоа што Исус така му се представил. И сега, оно што најмногу ме воодушевуваше во врска со целиот овој настан се овие последни Христови зборови. За суд дојдов јас во овој свет. За каков суд? За да прогледаат слепите, а оние што гледаат, да станат слепи. Много интересно. Исус сега го користи настанот и во преносна смисла сака да ги насочи нашите мисли кон нешто друго. Кои се слепите во оваа преносна смисла? Не, слепите кои се. Фарисеите се што гледаат. <laughs> А што ќе станат слепи? <laughs> Слепите се обичните луѓе че теолошки неуки, или <laughs> ми беше смешно кога го слушнав тоа во една турска серија, простата класа. А исто така, уште послепи од нив се незнабожците, паганските народи, кои што ништо не знаеле за Бога. Замислите, сите тие благодарение на Евангелието, сите тие прогледале. Го прифатиле Христа и какви, и какви промени се случиле кај тие народи. Од дивјаци станале цивилизација, да, да речеме, за најдобар пример скандинавските земји да ги земје. А кои се тие што гледаат, па со Христа станале слепи, значи Христовата светлина било нешто пресилно за нив, па ги ослепило. Тоа се сите оние кои што се правеле мудри во своји очи. Кои што себе се сметале за големи учители и големи верници на Божијата црква. Зато и рекле, ние сме Мојсееви ученици. Ние знаеме дека со Мојсеја зборувал Господ. Значи, сите оние кои што во своји очи се големи, во своји очи се верници, во своји очи се мудри, но се слепи затоа што не можат да го прифатат Христа. денеска може би на зборови лесно да се прифати и да се исповеда. Меѓутоа, дали го собира Христа внатре во нашето срце? Дали го примаме целиот Христос во нашето срце? го чуја тоа некој од фарисеите што беа со него и му рекоа, значи го разбра. Зари ние сме слепи? Зари ти нас не прави слепи? И не им рекол, вие сте слепи, па затоа не ме примате. Току вие, затоа што не ме примате, станувате слепи. И ја потврдува таа мисла со следните зборови. Да бевте слепи, крев немаше да имате. Затоа што им вели апостол Павле токму на атинјаните. Или Господ ги презре времењето на незнаењето. На паганските народи Господ не им го смета за грев се тоа што го прават во незнаење. Мегуто има нешто што го правеле во знаење, бидејќи барем за нешто Совеста што ја имаат сите незнапушци, за нешто ги укорила. Затоа и немаат спасение, бидејќи во нешто сме сгрешиле и како тотални незнапушци, во нешто свесно сме сгрешиле. За нешто сме биле укорени од совест. Дека е тоа И затоа е потребна вера, крштевање, спасение, соединување со Христа, бидејќи без тоа нема спасение. А што велите дека гледате, затоа гревот ваше останува. Како што забележуваме на крајот, Христос го свртал обвинението против оние кои што него го обвиниле на почетокот. На почетокот тие го обвиниле дека направил грев, затоа што ја прекашил слободата. Исус сега ниф им го враќа обвинението дека се тие оние што прават грев. Каков грев направиле? за каков греф го обвинуваат? Односно, за каков греф тој нив сега ги обвинува? Предходно, во предходните глави читавме затоа што сакаат да го убијат. Затоа што го мразат. Тоа е истото е и понатаму случај. И заклучно со овој настан во деветата глава. И не само тоа, туку ги мразат и сите оние кои што се истануваат негови следбеници, како случајот на овој поранешен слепец. Ги прогонуваат и ги исклучуваат неговите следбеници од синагогите. А за тоа го прават, слично како и католичката црква со векови подоцна, се тоа го прават мислејки дека на Бога му вршат служба. Со тоа што го прогонуваат Христа, и неговите следбеници и ги исклучуваат од синагогите. Пората му се продолжува и ние ке продолжиме со тоа следната сава, тако да даде Господ живот и здравие. Со споредбата помеѓу трлото, кое што има само една врата, и низ кое, во кое што може да се влезе само низ таа една врата. и Божјето царство, кое што исто така има само една врата, но Исус ке рече во 10 глава дека таа врата е тој самиот. Само преку Христа се влегува Божјето царство. Аналогијата е, оно што сака да влезе без Христа, е сличен на оно што сака да прерипа преку ограда а таквиот е разбойник споредбата. Разбойник и крадец. Евреите сакаа да влезат во Божето царство, но не преку Христа. Исус ги споредува со разбойници и крадци, бидејќи и Божето царство има врата низ која што се влегува, како и како и трлото, како и куќата, како и синагогата, црквата. Но вратата за Божето царство е само Исус. И не постои друго име под небото, дадено на луѓето, преку кое што може да се спасат. Единствениот пат, единствената врата е Исус. Нека му е фала и слава вечно. Амин.